Ադրբեջանը բարբերաբար խախտում է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն իր ժողովրդին պատանդ է դարձրել։ ԱՄՆ-ը երկու կոնգրեսական միացել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում բռնություններին վերջ դնելու կոչ նամակին։ Ավետարանոցում նոր մանկապարտեզ է կառուցվել։ Ընթացիկ տարվա 9 ամիսներին երեխաների ծննդյան նպաստ է հատկացվել 2085 նպաստառուի։ Բորուսյան Բաքվում հաղթել է Գաբալային։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Ադրբեջանը շարունակում է մերժել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները եւ բարբերաբար խախտում հրադադարի պայմանագիրը, ինչը հանգեցնում է զոհերի նաեւ խաղաղ մնակչության շրջանում։ Այս մասին Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի երրորդ միջազգային ֆորումի ժամանակ իր ելույթում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բոլորին վերջերս Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում էր հրադադարը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում օգտագործելով ցաներ զինատեսակներ։ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը եւ ստանձնած պարտավորությունները հակամարտության կարգավորմանը հասնելու ճանապարհին, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանն իր ապակառուցողական քայլերն արդարացնելու համար բարբերաբար հղում է կատարում հակամարտության կարգավորման ՄԱԿ-ի անվտանգության 4 բանաձևերին, սակայն առաջինն ինքն է խախտում այդ բանաձևերը։ Այդ 4 բանաձևերից ամենակարևորը ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցումն է, Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, իսկ Ադրբեջանը ցույց ցույց է տվել, որ ընդունակ չէ դրան։ Հետևաբար հենց Ադրբեջանն է խախտում այդ բանաձևերը, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունի ուղերձ է հղել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտների երրորդ միջազգային ֆորումի մասնակիցներին եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչպես նաեւ հայ գործընկերներին միջոցառման կազմակերպման գործում ցուցաբերած անգնահատելի օգնության համար։ Ինստիտուտի շրջանավարտները հերթական անգամ ցուցադրում են իրենց բազմահազարանոց ինտերնացիոնալ ընտանիքի համախմբվածությունը, ուսանողական եղբայրության ոգու պահպանումը, հարգանքը ռուսաստանի համասարանական ավանդույթներին, ինչպես նաև ժողովուրդների միջև փոխհմբռնման ու համագործակցության ամրապնդման գործում իրենց ավանդը ներդնելու անկեղծ ձգտումը, մասնավորապես ասված է Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորական ուղերձում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չի կարող լինել, քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է ոչ կառուցողական վարկագիծը եւ անցնում է բոլոր չափերը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Քանի դեռ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իր իսկ ժողովրդին դարձրել է պատանդ, այս բանակցային գործընթացում առաջընթացը հերանեկար չունի, ասել է Քոչարյանը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ սա չի նշանակում, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունն անիմաստ է։ Մի կողմից չի բացառվում այն հերանակարը, որ Բաքուն ի վերջո պետք է խելքը գլուխը հավաքի։ Սակայն մենք պետք է նշենք, որ համանախագահությունն ունի եւս մեկ կարևոր առաքելություն՝ ձերբերված փխրուն հրադադարի պահպանումը, ասել է փոխնախարարը։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն առանձնահատուկ է նրանով, որ երեք միջնորդ համանախագահ երկրները հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ։ Այսպիսի հակամարտություն երբեք չի եղել, որում ներգրաված լինեն այսպիսի կարևոր միջնորդ երկրներ, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների հիմնական խնդիրը անվտանգության ապահովումն է, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների Հայաստան եւ Արցախ այցի շրջանակում կքննարկվեն Ադրբեջանի ապակայունացնող քայլերը։ Շփման գծում ԵԱՀԿ դիտորդների քանակի ավելացման տեսագրող սարքերի տեղադրման հարցերը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ընդհանրապես, երբ նախագահները գալիս են Արցախ, մենք քննարկում ենք տարբեր հարցեր, ընթացիկ, իրավիճակային, նաև նոր զարգացումների եւ ակնկալիքների մասին։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում սահմաններին տիրող իրավիճակին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով բանն այն է, որ Ադրբեջանը այժմ ավելի քիչ է օգտագործում դիպուկահարներին։ Չնայած նրանք դարձյալ սահմանին են, բայց հակառակորդն ավելի շատ զինադադարի ռեժիմը խախտում է օգտագործելով խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, ականանետներ, թուրքական հրթիռային համակարգեր։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ համանախագահաների հետ կքննարկվի նաև Բաքվի կողմից նման զենքերի կիրառման անթույլատրելիության մասին։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը լրացուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծում Մինսկի խմբի աշխատանքում։ Բայց համանախագահու երկրների քայլերը շատ կարևոր են։ Նրանք հնարավորնանում են, որ չլինի լայնածավալ պատերազմ։ Եվ դա անում են Արցախի ու Հայաստանի բանակի հետ միասին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Կովկաս ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը կարծում է, որ թեպետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցություններն ընդանում են ուղակի ցույց տալու, որ բանակցային գործընթացը առկա է, Այդուհանդերձ համանախագաների յուրաքանչյուր այց եւ միջազգային հանրության ներգրավումը հարցի լուծմանը կարեւոր է։ Միաժամանակ նա շեշտել է, որ խնդրի կարգավորումը հնարավոր է տեսանելի ապագայում։ Հակամարտությունը հնարավոր կլինի կարգավորել, եթե կա փոխզիջում։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է կայունություն, որպիսի հակամարտող կողմերը գտնեն լուծում։ Դա գիտեն բոլորը, թե հակամարտող կողմերը, թե համանախագահները, ասել է Մինասյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանը պահանջում է կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ, եւ նա պատրաստ չէ դիմել փոխզիջումների։ Այդ պատճառով էլ նա կոշտ հայտարարություններ է անում եւ արդյունքում հայտնվում ծողակի մեջ։ ԱՄՆ կոնգրեսում Ֆլորիդա նահանգի ներկայացիչներ Գաս Բիլիրակիսը եւ Թեդ Դոյչը միացել են Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գծում բռնություններին վերջ դնելու կոչանող նամակին, որը կուղարկվի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկին։ Երբ բռնությունը եւ ագրեսիան սկսում են օրինաչափություն դառնալ պատմականորեն անհանգիստ տարածաշրջանում, մենք որպես ամերիկյան քաղաքականության առաջնորդներ պետք է խիստ լինենք եւ կանխենք հետագա բռնությունները եւ հնարավոր ռազմական գործողությունները։ Ահա թե ինչու ես միացա իմ գործընկերների նամակին ուղված Ջեյմս Վորլիկին, որով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաներին կոչ արվում ապահովել հակամարտության արդար եւ խաղաղ կարգավորումը։ Տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման համար հարկավոր է որքան հնարավոր է արագ վերջ դնել ադրբեջանի ագրեսիային, ասել է Բիլի Ռակիսը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին եւ նրա տեղակալ Լևոն Շահվերդյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող արևտրային բանկերի մասնաճյուղերի կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների համաձայն, ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 87 միլիոն 289.400 դրամ, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 13.8%-ով։ Վարկերի 1.2%-ական տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը։ Ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից եւ ֆիզիկական անձանցից ներգրաված ավանները կազմել են 58 միլիոն 371 հազար դրամ, նախորդ տարվանուն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 8%-ով։ Ասկերանի շրջանի ավետարանոց համայնքում պետական բյուջեի միջոցներով նոր մանկապարտեզ է կառուցվել։ Նախադպրոցական հաստատությունը 50 տեղանոց է եւ ունի բոլոր հարմարությունները, այդ թվում երեխաների ակտիվ ժամանցի համար խաղասենյակ, բացօթյա խաղահրապարակ։ Ինչպես նշել է համայնքի ղեկավար Հովիկ Գաբրելյանը, արդեն 1 ամիս է ինչ երեխաները մանկապարտեզ են հաճախում։ Շենքը ջերուցվում է, իսկ երեխաների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները արդյունավետ գործնեության համար։ Իսկ հա հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքում ընթացքի մեջ է նոր դպրոցական շենքի շինարարությունը։ Այն եւս կառուցվում է պետբյուջեի միջոցներով։ Ներկայումս ընթանում են ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Երկհարկանի շենքն ունի նաեւ նկուղային հարկ։ Շահագործումից հետո կբարեկարգվի հարակից տարածքը։ Նշենք, որ ներկայումս կրթօջախում սովորում է 129 երեխա, իսկ նախադպրոցականների թիվը հասնում է 80-ի։ Ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրերի իրականացման շրջանակներում ընթացիկ տարվա 9 ամիսներին երեխաների ծննդյան նպաստ է հատկացվել 2085 նպաստառուին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1901-ի փոխարեն։ Այդ մասին ասել է ԼՂՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության նպաստների բաժնի պետ Նոնա Ալավերդյանը։ Նրա խոսքով երեխաների ծննդյան համար տրամադրված նպաստների ընդհանուր գումարը կազմել է 564 միլիոն 200 հազար դրամ, նախորդ տարվա 508 միլիոն 300 հազարի փոխարեն։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նպաստառունների թիվն ընթացիկ տարում աճել է 184-ով։ Ըստ Նոնա Ալավերդյանի, ընթացիկ տարվա 9 ամսվա ընթացքում ծնված երրորդ եւ հաջորդ երեխաների անվամբ Արցախ բանկի մասնաճյուղերում բացվել են 508 587 ժամկետային ավաններ նախորդ տարվա 521-ի փոխարեն։ Արցախում բացվել է Վիկի ակումբ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ամեն օր ժամը 17-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնում հավաքվում են բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են սովորել խմբագրել, թարգմանել, նոր գիտելիքներ ստանալ եւ պարզապես համատեղել հաճելի ժամանցն օգտակար եւ հայրենանվեր գործի հետ։ Դա Վիքի ակումբն է, որն Արցախում սկսել է իր գործունեությունը բոլորովին վերջերս։ Այն կարեւոր է ոչ միայն խմբագրի գիտելիքների pašարները հարստացնելու, այլև Արցախի ճանաչման համար։ Տեղեկանալու համար թե ինչ առաքելություն է իրականացնում եւ ինչպիսի տեմպերով է զարգանում Վիկիպեդիան Արևմտյան Արցախում զրուցեցինք մասնագիտությամբ քաղաքագետ Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի համակարգող Իրինա Սաֆարյանի հետ։ Հիմնականում աշխատում ենք տարբեր հոդվածների վրա, սակայն մենք ունենք մի նպատակ՝ հարստացնել հայերեն Վիկիպեդիա Արցախի մասին կոնկրետ։ Հայերեն Վիկիպեդիայում ունենք 150 հազարից ավել հոդված, սակայն շատ քչերն է վերաբերում Արցախին, եւ իմ կարծիքով սա մեծ քայլ կլինի դեպի Արցախի ճանաչում, քանի որ մենք հերահար նպատակներ էլ ունենք, մտածում ենք, որպեսզի լավագույն հոդվածները արդեն սկսենք թարգմանել տարբեր լեզ լեզուներ։ Վիկիպեդիայում խմբագիրները տարիքային սահմանափակում չկա, այսինքն ունենք 11 տարեկանից մինչև 60-70 տարեկան խմբագիրներ։ Ուղղակի պետքա ցանկություն լինի, պետքա մարդ ցանկանա հայրենանվեր գործանել, քանի որ սա կամավորական հիմունքներով աշխատանք է։ Լավագույն զգացումն է, որոնում ես ու տեսնում ես Google-ում առաջին տողում քո հոդվածն է դուրս գալիս խորհրդանական ընտրությունները, որ եղան։ Ես գրեցի խորհրդանական ընտրությունների մասին։ Ամենակարևորը այն էր, որ արդեն 1 ամիս հետո ես նորից պատահաբար բացեցի ու տեսա 6 լեզուներով թարգմանված։ Ես պարտացա իրոք շատ ողջորիչ էր այդ փաստը, քանի որ դու չգիտես ինչ է կատարվում քո հոդվածի հետ, բայց ինչ որ մեկին հետ արքրքիրա ու ինքը մտնում թարգմանում է։ Վիկիպեդիան ազատ հանրագիտարան է, որից կարող են օգտվել բոլորը եւ օգտվելուց բացի կարող են օգտակար լինել մյուսներին իրենց կողմից արված խմբագրումներով կամ գրված հոդվածներով։ Հոդվածներ գրելով Արցախի շրջանների, գյուղերի, պատմամշակութային վայրերի, հուշակոթողների, սպորտային ակումբների մասին մեր երկիրն ավելի ճանաչելի կդարձնենք ողջ աշխարհին։ Կամավոր հիմունքների վրա հիմնված այս գործը շատ կարեւոր է, քանի որ միայն համատեղ ուժերով հնարավոր է հասնել բարձր արդյունքների։ Աննա Ղուկասյան այսօր Մարզասերների համար ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի շրջանակներում Բորուսիան 1-3 հաշվով Բաքվում հաղթել է Գաբալային։ Այս հաղթանակից հետո Բորուսիան գլխավորում է C խմբի մրցաշարային աղյուսակը եւ ունի 5 միավոր։ Դորտմունդի Բորուսիայի գլխավոր մարզիչ Թոմաս Տուխելը Եվրոպա լիգայի խմբային փուլի Գաբալայի հետ արտագնախաղից հետո ամփոփել է հանդիպումը։ Խաղի անհաջող մեկնարկին մի քանի բացատրություն կա։ Մենք կորցրեցինք կենտրոնացվածությունը, ինչից հետո մրցակիցը մի քանի արագ գրոհներ ձեռնարկեց։ Եթե խաղասկզբում մրցակիցը գոլ խփեր, ապա մեզ համար բարդ կլիներ, չէ՞ որ տրիբունաներն աջակցում էին տան դերերին։ Մխիթարյանը մասնակցելով է պատասխան մրցավեճին, ասել է գերմանացի մասնագետը։ 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստ Էդսոն Արանտիզդու Նասիմենտուն, որ առավել հայտնի է Պելե անունով, այսօր նշում է ծննդյան 75-ամյակը։ 21 տարվա պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում բրազիլացի հարձակվողը 3 անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, 2 անգամ արժանացել Լիբերտադորեսի եւ միջմայրցամաքային գավաթների։ Իր ելույթներում Պելեն խփել է 1289 գոլ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։